հարմարությունն է։ Ձնագնդի, դիմեմար, ասես հեքիաթ հուսով փաթիլներ ու հրաշքի սպասում։ Իդեպ հրաշքների մասին։ Աննա, դու դրանց հավատում ես։ Իհարկե արա, առավել եւս, որ ամանորն է մոտենում եւ մեծանում է երազանքների իրականացման հավանականությունը։ Իսկ ում է, որ հրաշքներն ամեն օր են կատարվում։ Պարզապես մենք չենք նկատի։ Ճիշտ է Սարա, ամենօրյա բացքի ու առօրյա խնդիրները լուծելու ճանապարհին մենք մոռանում ենք կանգառնել։ フランス է մեզ տարբեր զգացողություններ ունենալ։ Արցախի պետական կամերային նվագախմբից վերջերս ստեղծված մանկական անսամբլի մասին են ուզում պատմել ձեզ սիրելու ընկերներ։ Ապակա ջութակահարները, ովքեր դեռ երկար ճանապարհ ունեն անցնելու, իրենց ապագան կապում են երաժշտության հետ եւ պատրաստ են հաղթահարել դժվարությունները։ Thank you. Գրիգորյան Իլոնա Իլոնա դու հաճախում ես երաժշտական դպրոց եւ կամերային նվագախմբին կից երեխաների համար նվագախմբից ստեղծվելուց հետո համատեղում ես նաեւ հաճախում ես այստեղ հետաքրքիր է իմանալ ինչպես ընտրեցիր ջութակը քանի որ չի կարելի հեշտ գործիք անվանել ջութակը ես 7 տարեկանում հաճախել եմ համերգին եւ լսել եմ ինչպես են նվագում ջութակ եւ ինձ դուր է եկել եւ 8 տարեկանում ես սկսել եմ հաճախել կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում 8 տարի է ինչ հաճախում եմ։ Ինքդ ես ընտրել գործիքը։ Այո։ Ջութակը ինչով է առանձնահատուկ քեզ համար։ Ինձ դուր է եկել ինչպես է այն լցվում, նվագվում, նվագախմբում մասնակցությունը։ Զգում ես փոփոխություն ինչ որ։ Այո, երեխաների հետ համատեղվում ենք, ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում։ Ասրյան Անուշ Անատոլի 6-րդ դասանում եմ սովորում առաջին դպրոցում։ Ընտրել եմ ջութակը, որովհետև մորս մասնագիտությունն է։ Առաջին դասարանից հաճախում եմ ջութակ, 6 տարի է արդեն։ Շատ եմ սիրում այդ գործիքը։ Մարիկը օգնեց, որ ընտրես, թե ինքդ։ Մարիկը օգնեց։ Դժվար գործիք է, ինչ առանձնահատկություն ունի։ Ինքը իրականում շատ դժվար է, բայց որ սկսում ես վրան սովորել, արդեն հեշտանում է։ 3 ամսվա մեջ իմ համար փոխվեց այն, որ արդեն ինչ Գոյանա Ռաֆայելնան սովորեցնում էր, լավ բարձ հասկանում էի, ամեն ինչ կարողանում էի իր ասածով անել եւ ամեն ինչի մոտ ստացվում էր արդեն։ Պաստորեն նվագախմբում նվագելը առաջընթաց էր քեզ համար։ Այո, կշարունակեմ, ուզում եմ դառնալ ապակա ջութակահորի եւ ուզում եմ գնալ կամերային նվագախմբում նվագել, մորս մոտ նստել։ Դա կարելի է նույնիսկ երազանք անվանել, այո։ Ամանորին քիչ ժամանակ մենակ է մնացել քո հասակակից երեխաների համար ինչ կուզեիր որ նոր տարում լիներ որ իրենց բոլոր երազանքները կատարվեին որ փոքրերը հավատում են ձմեռ պապիկին ձմեռ պապիկը իրենց համար նվեր բերեր կուզեի որ ոչ թե միայն փոքրերը այլ նաև մեծերը հավատային հրաշքների որովհետև այն իրականում կատարվում են ինձ համար այս նվագախումբը որ դուրս են գալիս բեմ, շատ հաճելի է, որ մեծերի հետ ես նվագում, արդեն մեկ անգամ դուրս ենք եկել բեմ, նվագել ենք Բաբաջանյանի նակտյուրնը, շատ գեղեցիկ երաժշտություն էր այն։ Հուզվում է իր թե։ Չէ հուզվում, որտեղ բեմ դուրս եկած կայի, արդեն շատ հասարակ էր ինձ համար բեմը։ Այսինքն շուտ ես հարմարվել։ Այո։ Շնորհակալություն անուշ, հաջողություններ, թող քո բոլոր երազանքները իրականանան եւ դու նույնպես չդադարես հավատալ հրաշքների։ Դանիել Մկրչյան սովորում եմ 6-րդ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ընտրել եմ ջութակը, որովհետև շատ անգամներ լսել եմ հեռուստացույցով նրա ձայնը եւ ցանկացել եմ ես էլ նվագել ջութակ։ Իմ համար շատ հետաքրքիր է եղել, դրա համար եմ ընտրել ջութակը հենց։ Շատ եմ սիրում կամերայի նվագախմբի հետ նվագել եւ մի քանի անգամ արդեն նվագել ենք։ Տարբերությունը պարապմունքների եւ կամերայի նվագախմբի հետ նվագելու։ Զգում ես։ Այո, ինչ է ես Գանա Ռաֆայելնի հետ Պարապում եմ նա ավելի շատ ինձ սովորեցրեց եւ ես ավելի լավ եմ սկսում նվագել ջութակի վրա։ Ջութակը շատ բարդ է եւ դրա համար պետք են շատ ջանքեր եւ պետք է ամեն օր պարապել։ Դանիել իսկ նվագախմբում նվագելը չի խանգարում քո դասերին, ուրիշ զբաղմունքներին։ Ոչ, ես ձգտում եմ եւ դասերից եւ ջութակը սովորել եւ հասնել արդյունքների հետագայում երաժիշտ ես դառնալու։ Այո, ցանկանում եմ դառնալ ջութակահար եւ նվագել կոնցերտներում եւ այլ տեղերում։ Սեհրանյար Սուզաննա, սովորում եմ առաջին դպրոցում 7-րդ դասարան։ Ես 6 տարեկանից հաճախում եմ ջութակ։ Նա առանձնահատուկ գործիք է։ Ես շատ եմ սիրում։ Իմ մայրիկը նույնպես նվագում է ջութակ, նվագում է կամերային նվագախմբում։ Ես Նա է քեզ ուղղորդել օգնել։ Այո։ Բայց հետագայում ինքդ սիրել ես այդ գործիքը։ Սկզբում դժվար էր, բայց հետո գնալով ինձ համար արդեն հեշտ էր։ Դպրոց ես հաճախում երաժշտական, նաև նվագախմբում ես, չէ՞ նվագում։ Այո։ Նվագախմբ անվում նվակելը տարբերվում են երաշտական դպրոցի պարապմունքներից։ Այո, այստեղ երեխաների հետ ավելի հեշտ է նվագելը, այսինքն միասին ավելի հեշտ է նվագելը։ Միասին ավելի հեշտ է նվագելը, ու ավելի հետաքրքիր է իրancs հետ։ Մեկ անգամ արդեն հանդես եկել եք, չէ՞, կամերայի նվագախմբի հետ։ Այո, մեկ նվագել ենք Արնո Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը։ Հանդիսատեսները շատ ուրախ էին, նրանց դուր էր եկել մեր նվագը, հետագայում դու երաժիշտ ես դառնալու, ընտրել ես որպես մասնագիտություն, թե Այո, ես հետագայում դառնալ եմ ջութակարոհի, ցանկանում եմ շարունակել, ուզում եմ նվագել կամերային նվագախմբում մեծերի հետ։ Ինչպիսի ակնկալիքներ ունես եկող տարվան մնաց։ Բնականաբար մեկ տարի մեծանալու ենք, ավելի շատ բան ենք սովորելու։ Ես վստահ եմ, որ արդեն մյուս տարի մենք ավելի լավ կսկսենք նվագել։ Ճիշտ է, բարթանալու են մեր տեքստերը, բայց մենք ձգտելու ենք լավ հանդես գալ եւ արդարացնել եւ դասավանդող ուսուցչի եւ հանդիսատեսի սպասելիքներին։ Հայկական կամերային նվագախմբի ղեկավար Գևոր Մուրադյանը համոզված է, որ դասական երաժշտության ասպարեզում մեր երկրի բավական մեծ առաջընթաց շարունակական բնույթ կունենա, եւ այս երեխաները հետագայում մեծ բեմերում հանդես կգան։ Այս միտքը իմ մոտ վաղուց է ծագել, քանզի դրա փորձը արդեն եղել է 22 տարի առաջ ես ներգրավեցի մանուկներին Եվ իդեմս Դավիթ Հակոբյանի, Ձանա Մեսրոպյանի մենք արդեն ունենք շատ լավ գիտականներ, որոնք այսօր սովորում են Երևանի Պետական կոնսերվատորիայում, կարծում եմ լուրջ աշխատանքի պարագայում նրանք մեծ հաջողության կհասնեն անգամ իրազգային ասպարեզում։ Շատ կարևոր է սերնդափոխությունը, ես չէի ասի, որ հիմա տարեցների թիվը շատ է մեծ, ոչ, ուղղակի իմ միտքը նա է, որ ներգրավել մանուկներին որովհետեւ հենց իրենք մանուկ հասակից արդեն ներգրավեն այդ գործի մեջ, շփվեն իրենցից մեծերի հետ։ Կարծում եմ բոլորին արդեն པարզ է մենք ապացուցել ենք, որ Արցախի պետական կամերային վագախում ընդանում է պրոֆեսիոնալ աշխատանք, այնուր շատ լուրջ պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա է դրվում եւ հենց իմ միտքը նա է, որ ինչքան մեծ քանակի երեխան ներգրա պարտադիր չեն նրանք ապագայում դառնան երաժիշտներ։ Հիմա տեսեք 10 հոգի կան, եթե 10 հոգուց 5 հոգին դառնա, երաժիշտ արդեն մեծ մեծ համար հաղթանակ կլինի։ Առաջի համերգին դուք ականատես եղաք, հիմա մենք պատրաստում ենք երկրորդ համերգին եւ այսպես յուրաքանչյուր համերգ նրանք պետք է զարդարեն դա լինի մի ստեղծագործություն լինի երկուս կապ չունի կարևորը այդ process-ն է բեմի վրա շփվել նաեւ ավաքսը ոչ միայն բեմը բեմը դա արդյունքը պետք է լինի բեմը արդյունքն է կարևորը այս աշխատանքային process-ն է Պետք է հպարտությամբ ասեմ, որ այսօր մեր հայտագրերի լոգոն փոխվում է։ Ոչ միայն Արցախի պետական կամերային, այլ Արցախի պետական կամերային նվագախում եւ նրանքից մանուկների անսամբլ որոշենք ինչպես կլինի, բայց որ պետք է դա պաստել։ Անդրել եմ Գահանի Աղաջյանի որպես ղեկավար, քանզի նա լուրջ անձնավորություն է եւ ավարտել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիան, ունի գիտելիքներ, իմ ոճով աշխատում է։ Կարծում եմ շատ լավ ապագա է սպասվում։ Մենք հիմա շատ սերտորեն զբաղված ենք, պատրաստվում ենք ամանորյա մեր ավանդական ամեն տարի մենք տալիս ենք ամանորի սուբսանդին ներված համերգ։ Այստեղ երեխաները նույնպես ներգրավված են։ Եվ կարևոր է, որ այս երեխաները ընտրել են ոչ հեշտ գործիք Ջութակը չի կարելի հեշտ գործիք դե համարել եւ եթե ինչպես ասացիք, գոնե կեսը այդ երեխաներից զբաղվածորեն Այդ կյանքի հմայքը հենց դժվարություն հաղթարելու մեջ է, որտեղ հեշտը արդեն տրված է Աստծո կողմից, բայց բաներ կան, որ էլի Աստծո կամով դի հաղթարես այդ արգելքները, դժվարությունները, այսպես ուղիով գնում ես դեպի հորիզոն։ Հորիզոնը անհասանելի բան է, բայց այդ ճանապարհը դեպի հորիզոն տալիս է մեծ արդյունքներ ուստի ես էլ կնպաստեմ ու երեխաները հասնեն լավ մակարդակ։ Մայստրո Մանորին քիչ է մնացել եւ բնականաբար հաջորդ տարվա համար ակնկալիքներ ունեք նաեւ այս երեխաներից։ Ոչ միայն հաջորդ տարվա ես կուզենամ որ խաղաղություն տիրի մեր այս սուրբ ճգնաղ երկրում զոհեր չլինեն, խաղաղ ապրենք, խաղաղության ներքո ես ինքս ակնհայտորեն զգում եմ վերընթացը, զարգացումը, ես եկան 12 տարվա մեջ, ուստի խաղաղության պարագայում մենք պատրաստ ենք եւ ի վիճակ ենք սխրանքներ գործելու։ Բոլորիս առողջություն, բոլորիս խիզախություն, բոլորիս տրվածություն իրենց գործին ու լավ կլինի։ Մատաղսելն ենք աճեցնում, որտեղ ապագան իրենցն է։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ ուրախ ենք քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում եւ քանի որ դու այս տարի առաջին դասարանն ես հաճախել, կցանկանայինք պատմես դպրոցի մասին։ Ինչ առարկաներ ես անցնում, ինչ առարկաներ ես ամենաշատը սիրում։ Ես սիրում եմ մաթեմատիկա մայրենի։ Դպրոցում դասեր եմ սովորում, տառ եմ սովորում, թվեր եմ սովորում, նախաճաշում եմ դասամիջոցին, տեխնոլոգիա ենք անում։ Ինչ ես պատրաստել օրինակ տեխնոլոգիայի ժամին։ Ձուկ, չունկատուց, աղեկներ։ Քեզ դուր են գալիս։ Այո։ Նարեկ, բացի դպրոց հաճախելուց, դու նաև մի քանի խմբակներ ես, չէ՞ հաճախում։ Պատմի մեզ քո խմբակների մասին։ Ես գնում եմ պարկ, ուզում եմ կարատե գնալ, բոքս եմ ուզում գնալ, երգ եմ գնում, մոդելավորում, փորագրություն, գծագրություն։ Այդքան շատ խմբակների ես հաճախում, ո՞րն է ամենաշատը դուրդ գալիս մոդելավորումը։ Իսկ ինչ որ աշխատանք արել ես արդեն մոդելավորման հա։ խաղակում։ Ինչ ես մոդելավորել։ Տունը սարքել է իմ առաջին գործս, հա մեկել լավտոն է տելեգրոդ, ինքնատեր ամենալ սարքում։ Նարեկ, իսկ դասերը սովորել իսկ ես ինչ որ մեկը օգնում է, թե ինքնուրույն ես սովորում։ Ինքնուրույն եմ սովորում։ Իսկ եթե դաս չես սովորում ու խմբակներ չես հաճախում, այդ ընթացքում ինչ ես անում, ազատ ժամանակ այսինքն։ Նշման համակարգչի արջեմ եւ մի քիչ բաներ եմ գրում, հարցեր եմ պատասխանում եւ խաղեմ խաղում, հետո գնում եմ բակում խաղում։ Որ ձուներ տեղացել, դուրս ես եկել ձնագնդի խաղալու։ Մեր մոտ ցնեմարտ տոնաճարել ենք սարքել աստղով։ Աստղը կտրել բերից, դեղին եմ նկարել, բերել աշել շել, տոնաճարի աստղնա։ Նարեկ, Բացի ինչ որ բան սովորելուց դպրոցում եւ խմբակներում նաեւ ընկերներես չէ ձեռք բերել։ Այո։ Ինչ եք սիրում անել ընկերներով։ Խաղալ, զրուցել։ Ինչի մասն եք զրուցում։ Դպրոցի խմբակների, չինգլչունգ են խաղում։ Իսկ ամենաշատը ինչն ես գնահատում ընկերներիդ մեջ։ Ընկերը ինչպեսին պիտի լինի։ Խելացի, աշխատասեր։ Նայեք, իսկ տանը կա ինչ որ գործ, որում օգնում ես մայրիկին կամ հայրիկին։ Այո, ճաշել շեղանին դնել եւ օգնում եմ շեղան հավայթել եւ տանում ակրել։ Նայեք, որ մեծանաս ինչ ես ուզում դառնալ։ Որ մեծանամ ուզում եմ ծառայել բանակ եւ դառնամ խլաչի սպա։ Քո հայրիկը զինվորական է, ինչքան գիտենք։ Դրա համար ես ինքդ էլ ուզում զինվորական դառնալ։ Այո, ուզում եմ ես իմ հայրիկիս բանակում ծառայել։ Նայեք, իսկ ունես երազանք։ Այո։ Ես ուզում եմ մեր մասի սարը ազատագրել։ Նայեք, շուտով ամանոր է։ Ձմեր պապիկից ինչ ես խնդրելու։ Ես խնդրելու եմ ձմեր պապիկին շաղնակ դահու բերի ավտո խաղալիքի մոտո։ Ամանորին սպասում ես։ Այո։ Քեզ համար ինչ է այդ տոնը, ինչ է խորհրդանշում։ Նոր տարին բոլորի ամենաշիրելի տոնն է, որովհետև երեխաները գնում են հայաթում խաղում եւ շիրում են հայրիկը մայրիկի հետ նվերներ առնել։ Այսօր տեսա, թե ինչպես են զարդարում զարդարում մեր հրապարակի տոնաճառը։ Նարեկ, իսկ քեզ համար ամենալավ նվերը որը կլինի, որ նոր տարուն ստանաս։ Շախնակը։ Իսկ քո հասակակից երեխաներին ինչ ասելիք ունես որ նոր տանուն լավ բան ու լավ դպրոց հաճախան, որ ձմեր պապիկը լավ նվերնել ուղարկի։ Շնորհակալություն արեք։ Կարծում եմ տոները քեզ համար, ինչպես եւ բոլոր երեխաների համար լավ կանցնեն։ փոքրիկի դաստիարակության համար։ Երեխաները հիմնականում չեն ցանկանում գնալ մանկապարտեզ, սակայն ծնողները պետք է կարողանան համոզել եւ ազատել նրանց մանկապարտեզի հանդեպ ունեցած վախից։ Հոգեբան Զարա Մոնինյանը նշում է, որ ծնողը պետք է նախապատրաստի երեխայի մանկապարտեզ գնալու Ծնողը պետք է գիտակցի, որ երեխան նոր միջավայր, նոր աշխարհ է մտնում, նոր կանոններով, նոր առօրյայով։ Պետք է զրուցել երեխայի հետ մանկապարտեզի առօրյայի կանոնների մասին։ Երեխան պետք է նախապես իմանա, թե ուր է գնում։ Պետք է գիտակցի, որ դասյարակների ուշադրությունը հավասարապես է աշխված լինելու բոլոր երեխաների վրա։ Նա պետք է հասկանա, որ անհրաժեշտ է ենթարկվել որոշակի կանոնների։ Կարելի է տանը խաղալ երեխայի հետ դաստիարակ երեխա խաղը։ Ընդ որում լավ կլինի, որ դերերը փոխվեն։ Մեկ ծնողը լինի դաստիարակի դերում, մեկ երեխան։ Ծնողը պետք է բացատրի երեխային, որ մանկապարտեզում ուրիշ այլ երեխաներ էլ կան, որոնց հետ նա պետք է շփվի ու խաղա։ Չի կարելի երեխային պատմել այնպիսի բաներ, որոնք իրականում չկան մանկապարտեզում, այլապես երեխան կհիասթափվի եւ տեսնի, որ այդ ամենը գոյություն չունի։ Հնարավորության դեպքում կարելի է երեխային նախապես ծանոթացնել դաստիարակի եւ իր խմբի երեխաների հետ։ Ցանկալի է որ ծնողը դաստիարակին տեղեկացնի իր երեխայի բնավորության առանձնահատկությունների մասին, ինչ է սիրում կամ չի սիրում, ամաչկոտը եւ այլն։ Երբ ծնողը երեխային մանկապարտեզ է բերում, բաժանումը պետք է գործնական բնույթ գրի, չպետք է ձգձգել բաժանման պահը։ Հարմարվելու գործընթացն ամենակիչը մեկ ամիս է տևում։ Ուսանողը պետք է այդ մեկ ամսվա ընթացքում ավելի համբերատար եւ ըմբռնող լինի երեխայի նկատմամբ։